Пробач, мовив годик. Але що ви з вірою собі думаєте? Я не те, щоб втручався, але ж вона дочка мені. Анатолій Георгійович трохи помовчав і розважливо додав. Звісно, то ваша справа, але дайте вже спокій одне одному. Щоб там не діялось поміж вами, хай воно спокійно діється як у мене з Людмилою. Я мовчав, радіючи, що звіри. Розмова так швидко перестрибнула на сестру Анатолія Георгійовича. Хай гість мій пострибає між двома вогнями, тримаючи в зубах власні слова. Над мідним казанчиком почала підніматися чорно коричнева шапка з гострим запахом кави. Я вимкнув газ, узяв чашку, поставив її перед годиком і повільно налив туди каву. Глянув на гості. Той сидів, зосереджено думаючи про власне. Я підсунув годикові цукор і сів, приготувавшись слухати. Все на світі поєднано, сказав Анатолій Георгійович роздивляючись власні пальці і сьорбнувши з чашки. Гарна кава. Все на світі поєднано ой як міцно. В Африці чи в Бразилії десь люди збирали цю каву, навіть не уявляючи, що ми з тобою питимо її. Десь у Швейцарії живе жінка, яка мала б бути героїнею а стала емігранткою. Уяви собі, що я завтра всім про це розповім. Опинюсь на іншій роботі. З мене почнуть питати за приховану біографію. Мої односельці матимуть на одну красиву воєнну легенду менше. Кому це потрібно? Тобі? Мені? Нікому цього не треба. І самій Людмилі також. Я сподіваюся, що ти все розумієш. Правда, це не проста штука, молодий чоловіче, ой не проста Розуміти все за великим рахунком. Годик підняв палець і трохи подумав, показуючи тим пальцем в кухонну, теж оголену лампочку, продовжував. Я коли до тебе йшов зустрів Миколу Гулька. Він знає, що сказав. От Віктор Печенюк на Гринівку сів. Це йому слава і тема на ціле життя. Я ж пишу, пишу, і хоч би помітили, де треба. А Віктора і в Англію посилають, і тут згадують всюди. Вже рік не пише, а його згадують. Дайте мені вашу гринівку, Анатолію Георгійовичу. Я ж з неї конфетку зроблю. Не дам, автоматично сказав я. Відкрив рота і закрив. Годик пив каву малими ковточками і розмовляв неспішно, мов би обсмоктував дрібні кісточки якоїсь неймовірно смачної пташки. А тоді обережно по одній виймав їх із рота. Просто такі не слова були в нього, а смажені крильця перепілочки. Я знав, що зараз він мусить бути щирим зі мною. Стіни мого дому не створювали для нього затишку, і він вишиковував аргументи, які сяяли щирістю, підкорюючи мене саме цим. Я слухав годика далі. То він каже, конфетку б я з гринівки зробив. І про сестру вашу б я написав як слід. Він про Людмилу не знає. Молодець ти що не сказав. Отак, Вікторе Григоровичу, люди тобі заздрять. Ти, братику, розумій. У нашому і вашому ділі багато схожого. У нас буває що молодий робітник зробить виріб.